8652 fatvo. Ro'zadorning ukol olishi. Savol: Ramazon oyining kunduz kunlari xoh ozuqaviy, xoh davolanish uchun ukol olishning hukmi nima? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ramazon oyida roza tutgan kishi kunduz kuni davolanish maqsadida mushak orasiga yoki tomiriga ukol olishi joizdir. Biroq Ro'zador kishi uchun ozuqaviy ukollar qabul qilish man etiladi, chunki bu yeyish va ichish hukmidadir. Bunday ukollarni olish ro'zani buzishga hiyla hisoblanadi. Agar mushak orasiga va tomiriga ukollarni kechasi olish imkoni bo'lsa, shunday qilgan afzalroqdir. Tavfiq Allohdandir.